Si čula? Idú še budovať. A jak budovať? Však s duboma. Normálne tepelné čerpadla, stropné chladzenie, podlahové kurenie. I to tu fotovoltiku budú mať. Všetko im tam zrobia. Vrajže moderné riešenia energetických zariadení pre váš domov. Ak aj vy staviate, alebo rozmýšľate, ako si znížiť náklady na bývanie, využite komplexné služby od profesionálov, navyše s možnosťou splátky. Klikajte na toto internety duboma.sk